Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma Inna Allaha kana aliman khabira, na mkichelea kutakuwapo mfarakano baina ya mke na mume, basi pelekeni muamuzi kutokana na jamaa za mume na muamuzi kutokana na jamaa za mke. Wakitaka mapatano Mwenyezi Mungu atawawezesha. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye habari wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ۖ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Mwabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote. Na wafanyieni wema wazazi wawili na jamaa na mayatima na maskini na jirani wa karibu na jirani wa mbali na rafiki wa ubavuni na mpita njia na waliomilikiwa na mikono yenu ya kulia. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kiburi wanaojifakhiri. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadlihi Waatadna lilkafirina adhaban muhina, ambao wanafanya ubakhili na wanaamrisha watu ubakhili na wanaficha fadhila alizowapa Mwenyezi Mungu na tumewaandalia makafiri adhabu ya fedheha والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا na ambao hutoa mali yao kwa kuonyesha watu wala hawamwamini Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho na yule ambaye shetani amekuwa ndiye rafiki yake basi ana rafiki mbaya mno wamadha alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima na ingeliwadhuru nini wao lao wangelimwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na wakatoa katika aliyowaruzuku Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwajua vyema. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Hakika Mwenyezi Mungu hadhulumu hata uzito wa chembe moja na ikiwa ni jambo jema basi yeye hulizidisha na hutoa kutoka kwake malipo makubwa. Fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida. Basi itakuwaje pindi tukiwaletea kutoka kila umma shahidi na tukakuleta wewe kuwa shahidi wa hawa? يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Siku hiyo waliokufuru na wakamwasi mtume watatamani ardhi isawazishwe juu yao wala hawataweza kumficha Mwenyezi Mungu neno lolote. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Wanaume wana haki ya kuangalia na kuwachunga wanawake na kuwasimamia katika mambo yao kwa vile Mwenyezi Mungu amewapa wao wanaume sifa za kuweza kuisimamia haki hii. Na kwa kuwa wao ndiyo wanaohangaika na kufanya juhudi ya kutafuta mali ya kutumilia uko mzima. Basi wanawake wema wanakuwa ni watiifu kwa Mwenyezi Mungu na waume zao. Ni wenye kuhifadhi vyote ambavyo waume zao hawavioni kwa sababu Mwenyezi Mungu ameamrisha vihifadhiwe. Na kwa kuwapa wao taufiki. Na wanawake wanaoonyesha kuanza waasi wanasihini kwa maneno yenye kuathiri. Kama hawakusikia, tenganeni nao kitandani. Hawakusikia, watieni adabu kwa pigo dogo, sila kuwajeruhi wala kuwadhalilisha. Wakirejea kwenye utiifu wenu kwa njia mojapo katika hizi tatu, basi msiwatafutie sababu cha kuwatesa zaidi kuliko haya. Hakika Mwenyezi Mungu yuko juu yenu naye atakupatilizeni pindi mkiwaudhi wake zenu au mkawafanyia jeuri. Pindi pakitokea kuhitalifiana baina ya mke na mume, na mkahofia kutokea kufarikiana kutakoleta talaka, chagueni waamuzi wawili, mmoja kutokana na upande wa mume na mwingine upande wa mke. Wakitaka kusuluhiana, Mwenyezi Mungu atawafikisha wafikilie liloheri heri kwa wote wawili na kwa ama kukaa kwa wema au kuachana kwa ihsani. Hakika Mwenyezi Mungu anachungua kila kitu cha waja wake, kilicho dhahiri na kilichofichikana. Nanyi muabuduni Mwenyezi Mungu pekee yake, wala msimfanyia washirika katika ungu na kuabudiwa. Na watendeni wema wazazi wenu bila ya taksiri yoyote, na pia jamaa zenu na mayatima na waliofakirika kwa sababu ya kuemewa au kupata masaibu katika mali zao na jirani mliyekaribiana naye kwa nasaba na jirani mtumbali na mwenzio katika kazi au njia au majilisi na msafiri mhitaji asiyekuwa na kituo katika nchi maalum na watumwa wenu wanaume na wanawake mliowamiliki. Hakika Mwenyezi Mungu hampendi anayejipa ubora juu ya watu wengine na hawachukulii watu kwa huruma na anakifirisha kujisifu mwenyewe kwa kujifakhiri. Hao ndio wanaongeza juu ya takaburi na tafahuri yao ila ya kuwafanyia watu ubakhili kwa mali yao na juhudi yao. Tena ikawa wanawataka watu wafanye ubakhili kama wao. Kazi yao ni kuhofia neema na fadhila ya Mwenyezi Mungu isiwatoke. Kwa hivyo basi, hawajifai wenyewe wala hawawafai watu. Wapinzani kama hao tumekwisha waandalia adhabu ya kutia machungu na ya kudhalilisha. Na Mwenyezi Mungu hawapendi wanaotoa mali kwa ajili ya kuonekana na watu wapate kuwasifu na kuwatukuza. Na ilhali wao si wenye kumwamini Mwenyezi Mungu wala siku ya malipo. Kwani hao wamemfuata sheitani naye amewapoteza na mwenye kuwa rafiki yake ni sheitani basi ana rafiki mbaya kweli. Ama watu hawa Kingewadhuru nini wao laukuwa wamemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya akhera na wakatoa katika alichowapa Mwenyezi Mungu kwa kufuatana na imani hii na usafi wa nia na kutaraji thawabu kama ilivyowajibikia na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kwa ujuzi kamili mambo yote yaliyo wazi na yaliyofichikana ndani Hakika Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu hata kidogo basi hampunguzi ujira wake mtu, wala adhabu yake hamzidishi kabisa. Bali humzidishia mtenda mema thawabu zake mardufu hata zikiwa kidogo vipi. Na humpa kwa fadhila yake malipo makubwa yasiyolingana na hayo mema yake ambayo yamekwisha azidishwa marudufu. Vipi basi itakuwa hali ya hao mabakhili wanaopingana na aliyoyamrisha Mwenyezi Mungu tutapomleta siku ya kiyama kila nabii awe ni shahidi juu ya kaumu yake na tukakuleta wewe ewe nabii Muhammad kuwa ni shahidi juu ya kaumu yako na hali miongoni mwao wapo hao wanaozuia mali yao na wanaoipinga Yatapotokea haya watatamani hao wapinzani wanaopinga lau kuwa wangelipotea chini ya ardhi kama wanavyopotea maiti makaburini na wao hawawezi kumficha Mwenyezi Mungu kitu chochote katika mambo yao na hali zao na vitendo vyao vitadhihiri.